Neka od tih svojih lijepih imena i uzvišenih svojstava Allah subhanahu wa ta'ala je spomenuo u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu, neka druga spomenuo je Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam u svome vjerodostojnom hadisu i Na nama vjernicima je da što je god moguće više upoznamo se sa tim imenima, na takav način nazivamo, opisujemo našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Ta mnogobrojnost Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena ukazuje na Allahovu veličinu, ukazuje na Allahovu subhanahu wa ta'ala potpunost. I poznato je u arapskom jeziku, a i prije dolaska Islama, bilo je svojstveno za nešto što mnogo znači, nešto što je bitno, nešto što je od velike važnosti da se to imenuje mnogim imenima. Allah subhanahu wa ta'ala ima toliko imena da se ne mogu ni pobrojati. Allah subhanahu wa ta'ala je za nas najbitniji. Zbog toga trećina Kur'ana govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Upravo zbog toga je i sura El ikhlas kul huvallahu ahad, jednaka, ravna trećini Kur'ana, jer ova sura Al-Ihlas u cijelosti govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga je i ajetul kursi najuzvišeniji ajet, jer dakle samo govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Spominje njegova imena i njegova uzvišena svojstva, njegove radnje, njegova dijela. Od tih mnogobrojnih Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena, koja trebamo upoznati i putem kojih ćemo zasigurno još više zavoljeti našeg gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedno od tih njegovih mnogobrojnih lijepih imena jeste i ime El Vedud. Jedno od Allaha subhanahu wa ta'ala mnogobrojnih lijepih imena jeste i ime El Vedud. Ovo Allaha subhanahu wa ta'ala lijepo ime spominje se u Kur'an i Kerimu na dva mjesta Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Vedud spominje se u Kur'anu na dva mjesta. U suri Hud 90. ajetu kada Allah subhanahu wa ta'ala spominje riječi vjerovjesnika وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ Kada se obratio svome narodu i rekao tražite oprosta od vašega gospodara, pokajte se njemu, doista je moj gospodar Rahim milostiv, vadud, onaj koji mnogo voli. Onaj koji mnogo voli svoja stvorenja. On će vam oprostiti. Ako budete iskreno tražili oprosta od njega, pokajete se njemu, on će vam oprostiti, primiti vaše pokajanje, jer je on milostiv i on je onaj koji voli tavbu, voli istigfar, voli da mu se njegovi robovi kaju, da traže od njega od njega pokajanja. Poznato nam je u hadisu da se Allah subhanahu wa ta'ala obraduje teubi pokajanju svoga roba. Dakle, on to voli. Obraduje mu se više nego li se rob obraduje svome opstanku na ovome svijetu. Kada vidi, kada zaključi, misli da je kraj, da umire, odjedan put, dakle, produži mu se život, dođemo na faka, obskrba, jelo, hrana, piće, nastavi život, nastavi živjeti svoj život, pa se obraduje. Allah subhanahu wa ta'ala više se obraduje teubi, pokajanju nekog od svojih robova, iako nema potrebe za njima. Zašto? Zato što to Allah voli. Allah voli pokajanje. Allah voli teubu. I spominje se ovo Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Vedud u 14. ajetu sure el buruđ. Kaže Allah subhanahu wa ta'la u 13. ajetu Innehu huve yubdi'u ve yu'id wa huve l'gafuru l'vedud. Doista, od Allaha subhanahu wa ta'la sve kreće. On je taj koji sve pokreće i kome se sve vraća. On je početak svega. Od njega kreće i njemu se sve vraća. Wa huve l'gafuru l'vedud. I on je onaj koji dakle mnogo prašta i koji mnogo voli. Allah subhanahu wa ta'ala El Gafur, onaj koji mnogo prašta, svakodnevno, dano, noćno, svakog trenutka, kogod mu se obrati iskreno, ponizno, skrušeno, zatraži oprosta, Allah će mu oprostiti. Jer je on onaj koji, koji voli. El Vedud, onaj koji voli. Dakle, mi Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Vedud najčešće prevodimo kao onaj koji mnogo voli. Da vidimo u arapskom jeziku šta znači ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime i šta znači dakle kod islamskih učenjaka jeli u šarijatu. El Vedud dolazi od riječi El Vud. El Vud koja u arapskom jeziku ima značenje ljubavi. Jeste, ima značenje ljubavi. Međutim, ima značenje i prisnosti, blizine. Dakle, ne bilo kakve ljubavi, nego dakle ima značenje prisnosti blizine i ima značenje druženja, neprestanog druženja, neprestanog boravka, dakle posebne blizine. Dakle, ima značenje ljubavi, ima značenje čvrste veze prisnosti, ima značenje blizine, odnosno ima značenje neprestanog druženja, neprestanog boravka, bivanja, vezanja, dakle, za tu osobu. Pojedini učenjaci arapskog jezika pravi razliku između riječi el-vud i el-hib. El-vud i el-hib. El-hib jeste ljubav ili el-hub jeste ljubav. Međutim, kažu el-hub je ljubav koja se samo nastani u srcu. Dočim el-vud, za razliku od hub, el-vud je ljubav koja se nastani u srcu, i čiji se rezultati vide na tijelu. Pokazatelji su jasni. Dakle, nije to samo ljubav koja se priziva u srcu, ne, već jasno se, dakle, vide pokazatelji, simptomi, znakovi te ljubavi i na tijelu. Učenjaci Islama. Za ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El-Vedud imaju, dakle, mnoga značenja pa počevši od ashaba. Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže El vedud jeste ar-rahim. El vedud jeste milostivi. Kako je Allah subhanahu wa ta'ala i rekao u suri, u suri Hud, jeli, doista je on rahim vedud, milostivi i onaj koji mnogo voli. Ovdje kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma El vedud huwa ar-rahim. El vedud jeste dakle onaj koji je milostivi. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala kaže El vedud huve el habib. El vedud jeste onaj koji je voljeni. Onaj koji je voljeni. Ezeđađ, rahimehullahu ta'ala kaže, ovaj veliki učenjak, kaže el vedud ima dva značenja. El vedud ima dva značenja. Ima značenje onoga koji mnogo voli. I ima značenje onoga koji se mnogo voli. El-Vedud ima dva značenja. Onoga koji mnogo voli svoje vjerovjesnike, svoje poslanike, svoje meleke, svoje iskrene robove, vjernike, onaj koji voli vjeru islam i onaj koji slijede vjeru islam i on je, dakle, onaj koji se mnogo voli od strane vjerovjesnika, od strane meleka, od strane svojih iskrenih, iskrenih robova. Dakle, El-Vedud jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo voli i onaj koji se mnogo voli. Na sličan način su o tome govorili i drugi islamski učenjaci poput učenjaka Sadija Rahimahullahu Teala koji kaže da je on onaj koji voli svoje vjerovjesnike, poslanike, njihove sljedbenike i koji također njega voli. Zatim kaže Al-Hatabi da El-Vedud jeste onaj koji svojim blagodatima postiče svoje robove da ga vole približava se svojim robovima sa svojim blagodatima, ukazuje im blagodati i nemoguće da ga njegovi robovi spoznavajući te blagodati ne vole. Također, kaže, Elvedud jeste onaj koji svoje robove čini dragim drugima. Oni koji svoje robove, koji vjeruju i koji rade dobra djela, onih čini dragim, voljenim od strane drugih. Drugih i vole. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Marijem, inna alladhina amanu wa amilu salihati se jeđalu lahumur rahmanu vudda. Oni koji vjeruju čine dobra djela, njih će sve milostni učiniti voljeni. Drugi će ih voljeti. Kako da ne? Onaj koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala sve što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala putem Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i koji radi dobra djela. Radi dobra djela. Kako da ga insan ne voli? Dakle, Elvedud jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo voli dobro i dobre i onaj koji se mnogo voli od strane svojih robova. Od strane svojih robova. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala pruža svoje blagodati. Nema ni jedne blagodati da je uživamo, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah dželavala nam se približava svojim blagodatima. Allah subhanahu wa ta'ala daje nam sve i postiče nas da ga volimo. Subhanallah. Jeli, koliko je Allah djelovala prema nama milosti, kako je Allah subhanahu wa ta'ala prema nama dobar. Pogledajmo, dakle, i u hadisu se spominje da Allah djelovala svako veče kada spusti na zemaljsko nebo, kaže ima li nekoga da mi dovi, da mu primim dovu. Ima li nekoga da traži oprosta, da mu oprostim. Ima li nekoga da mu nešto treba, da traži od mene, pa da mu to dam. Subhanallah. Kakva su to naša srca? Zašto smo tako nemarni? Neprestano smo u potrebama, je li tako? Stalno imamo potreba. Zašto ne dovimo svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala našu, dakle u ovim trenucima, u zadnjoj trećini noći, pred kraj noći, pred sabah, pred zoru, Allah subhanahu wa ta'ala sigurno je li se odaziva našim, našim dovama. Ono, dakle, što je čudno, kako kaže Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala i kako sam mnogo puta spomnio te njegove riječi, čudno je da nas Allah subhanahu wa ta'ala voli, nema potrebe za nama. Sve nam je dao i mi ga time obožavamo, pomažemo se time u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala i on nas opet zbog toga voli. Allah nas voli. I čudno je to što u Kur'an i Kerimu i na drugim mjestima Allah subhanahu wa ta'ala kada spomnije svoju ljubav i ljubav svojih robova prema njemu, prvo spominje svoju ljubav, da on voli. Prvo spominje svoju ljubav. Pa u suri Al-Ma'ida kada Allah subhanahu wa ta'ala govori vjernicima, ako vi od svoje vjere otpadnete, ako vi nećete vjere, Allah subhanahu wa ta'ala فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ Allah će doći s narodom kojeg on voli i koji će njega voljeti. Prvo spominje svoju ljubav. prvo spominje svoju ljubav. Zatim, od ljepote Allahove ljubavi, od zadivljenosti, pred čemu čovjek ostaje zadivljen, da Allah subhanahu wa ta'ala voli svoje robove koji mu se kaju, voli svoje robove koji pogriješe pa se kaju za taj grijeh. Ostavi grijeh, pokaju se ponizno, skrušeno, plačljivim glasom, iskazuju svoju poniznost i potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala. Allah dželle djelavala je daleko od stvorenja. Mi, ljudi, razmišljamo ljudskim razumom. Pa kod nas, kada nam neko učini nešto nažal, mi njemu ako i oprostimo, sigurno ljubav koja je bila do tada neće više postojati u našem srcu prema njemu. Niti dakle ćemo pokazivati nekadašnju ljubav prema njemu. Naša ljubav će se umanjiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala nije tako. Zato Allah jalla vala kaže leise ke mislihi šej. Ništa nije poput njega. Niko mu nije ravan. Niko mu nije sličan. Allah subhanahu wa ta'ala svoga roba koji pogriješi pa se pokaje Allah mu oprosti, Allah ga još više voli. Allah subhanahu wa ta'ala ga još više voli. Allah subhanahu wa ta'ala kada mi ne bismo griješili doveo bi narod, otišao bi s nama odveo bi nas, usmrtio bi nas, došao bi s narodom koji griješi pa mu se kaj. Jer Allah subhanahu wa ta'ala voli taubu, voli pokajanje, voli, dakle, istigfar. Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime El-Vedud, dakle, ima značenje onoga, Allah subhanahu wa ta'ala je El-Vedud, onaj koji voli svoje robove, svoje evlije, svoje štićenike, od vjerovjesnika, poslanika, meleka, od svojih iskrenih robova, vjernika. On je onaj koji se voli od strane vjerovjesnika, poslanika, vjernika, pa čak dakle i grešnika zbog njegove milosti, zbog njegovog oprosta, zbog njegove pomoći, zbog njegovog utočišta. Jeli, I Allah subhanahu wa ta'ala je el-vedud, onaj koji treba da se zbog svega ovoga, zbog svega ovoga i voli. Pa dakle, Allahov robe, Allahova robinja, vjernik i vjernica, trebali bi da vole Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je Allah jalla vala el vedud. Ako hoćeš da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala el veduda i da el vedud tebe voli, Allah subhanahu wa ta'ala da tebe zavoli prije svega, Moraš se upoznati sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Moraš znati za Allaha subhanahu wa ta'ala. Moraš znati za Allaha subhanahu wa ta'ala u svakom stanju. I Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno će za tebe znati u svakom stanju. Da bi ga volio, moraš poznavati Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga voljeti i Allah subhanahu wa ta'ala će znati za tebe i voljeti te u svakom stanju, u svakoj situaciji. Zato je došlo u hadisu, znaj za Allaha u blagostanju, Allah će znati za tebe u tegobi. Znaj za Allaha u blagostanju, Allah će znati za tebe u tegobi. Allah subhanahu wa ta'ala također kada rob pogriješi pa mu Allah oprosti, zatraži pokajanja pa mu Allah oprosti, pogriješi pa zatraži pokajanja, oprosta pa mu Allah oprosti i tako nekoliko puta Allah kaže moj rob zna da ima gospodara koji voli, voli da prašta. Od najvećih razloga i puteva, načina kako da upoznamo Allaha subhanahu wa ta'ala jeste ovo u čemu se nalazimo, da izučavamo njegova imena i uzvišena svojstva koja su spomenuta u Kur'anu i u sunnetu Allahovog poslanika alaihi salacom, da se upoznamo s njima, da razumijevamo njihova značenja, da se upoznamo sa njihovim značenjima. Zatim također da razmišljamo o Allahovim subhanahu wa ta'ala stvaranjima, kako je Allah subhanahu wa ta'ala sve ovo prelijepo stvorio, nebesa, zemlju, kako je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, kako nam je dao dan, noć, kako oni polahko se smjenjuju, ne nastupa od jedan put dan, niti od jedan put noć, niti je samo dan, niti je samo noć, već dakle polahko, sve ima svoju mjeru kako nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao brojne druge svoje blagodati. I o tome, dakle o tim blagodatima, trebamo razmišljati da bismo spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala koji nam je sve Allah jalla vala blagodati dao. Jer svaka blagodat ukazuje na Allahu jalla vala potpunost, ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala veličinu i moć. Zatim, kada upoznamo svoga gospodara, onda svoje srce ispunimo ljubavi prema njemu, Neka nam Allah subhanahu wa ta'ala bude najpreći, neka nam Allah subhanahu wa ta'ala bude najdraži, zasigurno tada i samo tada osjetit ćemo ljepotu naše vjere, osjetit ćemo blistavost, sjaj Islama, ljepotu Islama. Ne može se biti musliman kako treba i ne može se uživati u svojoj vjeri Islamu, a zapostavljati Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe, raditi ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, Allah da bude na zadnjem mjestu? Ne. Dakle, na prvo mjestu, da se Allah najviše voli, da mu se bez pogovora odaziva na svaku njegovu naredbu i zabranu, da se ostavi ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, makako to našoj duši ne sviđalo se. Naša duša zatim imala velike prohtjeve, potrebe. Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, gotovo. Allah zabranio i niko neće ostaviti nešto radi Allaha, Jer mu je Allah subhanahu wa ta'ala to zabranio, a da mu Allah dželjavala neće dati bolje od toga. Zasigurno, niko ništa nije ostavio radi Allaha, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala od toga nije dao bolje. Zato zasigurno, onaj koji hoće da zavoli Allaha subhanahu wa ta'ala mora davati Allahu dželjavala prednost. Allah mora u svakoj situaciji da mu bude najdrži, kako je došlo u hadisu, je li tako? Poznatom hadisu, vjerodostanom kod Buhari i kod muslima, kod koga se nađu tri stvari, osjetit će ljepotu svoje vjere, da mu Allah i njegov poslanik budu najdraži. na prvom mjestu. Dakle, od te tri jeli, stvari ili ono što treba čovjek da ima kod sebe, na prvom mjestu da mu Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik budu najdraži od svega. Zatim nastojimo dobiti Allahovu ljubav. Allaha ćemo zavoljeti kada spoznamo svoga gospodara, promatrajući njegova stvaranja, promatrajući, izučavajući, proučavajući njegove blagodati koje nam je dao, izučavajući, proučavajući njegova imena, zavoljet ćemo Allaha subhanahu wa ta'ala zasigurno. Jer onaj koji spozna Allaha subhanahu wa ta'ala ne može, a da ga ne zavoli. A onaj koji zavoli svoga gospodara, bit će mu pokoran. A onaj ko bude Allahu subhanahu wa ta'ala pokoran, Allah subhanahu wa ta'ala će prema njemu biti plemenit. Prema kome Allah subhanahu wa ta'ala bude plemenit, on će ga približiti sebi. On će biti u Allahovi subhanahu wa ta'ala blizini, na dunjalu koji je na ahiretu. Allah će ga pomagati, Allah će mu ukazivati svoju podršku, pomoć. Na to se misli kada se kaže blizina. Allah će stalno biti uz njega, ne svojim bićem, kako to pogrešno razumijevaju mnogi. Ne, već sa svojom podrškom, pomoći. Allah će stalno biti uz njega, Allah će ga pratiti sa svojom podrškom, sa svojom pomoći. I sutra će na ahiretu, u džennetu biti na najboljem mjestu. Dakle, kada spoznamo, zavolimo Allaha subhanahu wa ta'ala, budimo mu pokorni, tragajmo, težimo, žudimo za njegovom ljubavi, da on nas voli, To je ono što je čudno, kako kaže Ibn Qaim rahimahullahu ta'ala. Čudno je da nas on voli, a nema potrebe nikakve za nama. Da bismo zadobili njegovu ljubav, trudimo se što je god moguće više da mu činimo ibadet. Jer je došlo u vjerodostojnom hadisu Kudziju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, niči mi se moj rob ne može više približiti poput onoga što sam mu stavio obavezu zatim neće prestati približavati mi se s dobrovoljnim ibadetima hatta uhibbe, sve dok ga ne zavoli. Sve dok ga ne zavoli. Dakle, činimo što je god moguće više dobrovoljnog ibadeta, pa će nas Allah subhanahu wa ta'ala zavoljeti. Što više spominjimo Allaha subhanahu wa ta'ala, što više učimo Kur'an, slijedimo Allahovog poslanika alihi salatu samu stopu, jer je rekao Allah dželle vala Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kul reci in kuntum tuhibbun Allah fattabiuni yuhibbukum Allah Reci, ako tvrdite da Allaha volite, onda mene slijedite, pa će i Allah subhanahu wa ta'ala vas zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Zatim, jeli, nastojimo što je god moguće više da volimo i Allahove subhanahu wa ta'ala robove. Da volimo sve ono što Allah voli i koga Allah voli i da prezirjemo, mrzimo sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala prezire i one koje Allah subhanahu wa ta'ala prezire. Volimo Allahove subhanahu wa ta'ala robove vjernike, volimo na istinski način, iskreno, radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Želimo njima, volimo njima ono što volimo i sebi. Kako je došlo u hadisu, niko od vas neće vjerovati pravim imanom, pravom vjerom, potpunom vjerom, sve dok ne bude želio drugima ono što želi, što želi i sebi. Dakle, na takav način volimo Allaha subhanahu wa ta'ala robove, jer Allah dželle vala njih voli. Allah njih voli. Ko bude volio njih, i njega će Allah zavoljeti. Ko bude neprijateljevao, ko bude prezirao, mrzio ono što Allah voli, Allah će se rasrditi na njega. Kako možeš tvrditi da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne voliš ono što on voli? Ti prezireš ono što Allah dželevala voli. To je nemoguće. Došlo je u hadisu također, vjerodostanom hadisu i kuciju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ko bude uznamiravao mog voljenog groba, dakle onog groba kojeg ja volim, ja mu objavljujem rat. Ko bude uznemiravao moga roba kojeg ja volim, ja ću njemu objaviti rat. Ja ću onda ratovati, ratovati protiv njega. Zatim, ono što nam se dao je emanet, što nam se povjeri, to čuvajmo, ispunimo onako kako se traži od nas. Kada govorimo, govorimo samo istinu i na lijep način obhodimo se prema svojim komšijama. Došlo u hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da je rekao, ako priželjkujete da vas Allah zavoli, onda ono što vam se da u emanet, vi to izvršite onako kako se traži od vas. Kada govorite, govorite samo istinu i na lijep način obhodite se prema svojim komšijama. Zatim udaljimo se od svega onoga što nas udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ostavimo se svega onoga što nas udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala, što je pregrada do Allaha subhanahu wa ta'ala ljubavi i zasigurno, možda i na prvom mjestu, dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nam podari svoju ljubav. Da nas pomogne da mi njega iskreno volimo i da on, Allah subhanahu wa ta'ala, nas voli. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam najodabranije Allahu stvorenje. Allahu jalla vala najdraži rob. Molio je Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari svoju ljubav. Ako je on to kao najodabraniji činio, onda smo mi daleko preči toga. Spomnije se u hadisu <clears throat> da je Allahu poslanik alihi salatu sam učio Allahumma inni as'aluke hubbek wa hubbe man yuhibbuk wa hubbe amalin yuqarribu ila hubbik. Allahu moj, ja te, ja te molim za tvoju ljubav i molim te za ljubav svih onih koji tebe voli i molim te za ljubav, odnosno da mi omiliš, da volim ona dijela koja dovode do tvoje ljubavi. Ja te molim za tvoju ljubav i molim te za ljubav svih onih koji tebe vole. Da volim i ja sve one koji tebe vole i koje ti voliš. I molim te da mi podariš ljubav za svim onim dijelima i prema svim onim dijelima koja vode do tvoje ljubavi. To je činio Allahov poslanik alaihi sallam. Voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Teži za Allahom subhanahu wa ta'ala ljubavi. El veduda upoznaj Allaha subhanahu wa ta'ala onoga koji mnogo voli jer je on milostiv i onaj koji mnogo prašta i koji njega mnogi vole. Budi ti od tih koji mnogo vole el veduda Allaha subhanahu wa ta'ala. Znaj, ako te Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, blagoli se tebi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala neće kazniti svog voljenog roba. Da nije druge nagrade od ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i Allahu i ljubavi prema nama od te da nas Allah dželle dželovala sačuva džahennema, da nas Allah dželle dželovala sačuva kazne bila bi dovoljna. Došlo je u hadisu Anasa ibn Malika, radi Allahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, tako mi Allaha, Allah doista neće baciti u džahennem svog voljenog groba. Tako mi Allaha, doista Allah neće baciti u džahennem svog voljenog roba, onoga koga on voli. Zato nastojimo se što je god moguće više upoznati sa Allahovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima kako bismo ga što je god moguće više voljeli i kako bismo što je god moguće više mu bili pokorni, činili dijela pokornosti, ne bili i on nas zavolio i sačuvao nas patnje na drugom svijetu.